ويسقون فيها sakderenge mau tafsir kepareng nerangake rebu wakasan sebab kata engkang keblabasan pengertian rebu wakasan dina rebu Rebe akhir wulan sapar. Niki bahasane tiang kuno, tiang kuno ku lakune ana. Nek wis ngendikan angel dirubah. Rebu wekasan, sampean ganti rebu akhir gak payu. Hmm. ya kudu rebo wekasan padha karo nek tanggal siji sawal bodo gedhe nek sepuluh dilfija bodo besar besar karo gedhe padha Sampan ganti bodo ageng kak payu hmm, bahasane wong kuno nih. di rebu wekasan ana cerita tengene setunggale kitab seorang wali dipun paringi besa dening Allah kedadian bala nabune dina rebu wekasan Lajeng wonten amalan-amalan sing boten pertentangan karo tuntunan Islam. Niki lampiran kula tumake wau. Amalan dina Rebo Wekasan. Keterangan saking kitab Jawahir Gusti Allah Ta'ala iku nurunake saben-saben taun telung atus rong ewu balak telung atus rong ewu balak ing dalam rebu wekasan dina rebu kang akhir wulan safar utawi iki dina iku luwe paya-payae dina setahun Pramila Ba'dul Ulama Sami Takorup Takorup niku mendekat Renggusi Allah sing nurunake balak Gusti Allah kita kudu nyejak Nuhun ring Gusti Allah pun selametake saking balak mata niku namine takorup nyuwun kawelasane Allah supaya selamat saking balak mawi amalan-amalan ingkang dipun supreh agami. Ojo mandi ngamal sing ngawur. Sing disupreh agami kata salat doa, lan sedekah. <coughs> Dalile salat يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة eh, Wong Islam wenyu napi tulung ring Allah ganti ngadani kesabaran lan salat nah ngamalan-ngamalan sing ora bertentangan. Contohnya, adus tulak balak. Iku panjang nonton. Tiang-tiang sing mlebuto reka disunatake adus tulak balak. Nawa husla husla lidafil balak. Salat taubat. Konten salatulah bala wonten kalih rekaat paling sithik saged petang rekaat rong salaman Raja Fatiha mau surat napa mawon sak Apa Anas, apa alfalak, apa alikhlas, apa Bangga mawon. samban eleng-eleng, salat rebu wekasan iku mboten nenten, eh aja keblakasan eh, di salat rebu wekasan niku mboten enten nek salat idul fitri tanggal siji ana tuntunan salat idil adha ana salat istikharah ana salat hajat ana salat istisqa salat jale hujan ono. tapi salat rebu wekasan ora ana dadi aja keblabasan lajeng salat ya salat hajat atau salat sunat nah salat duha lan diyane sing wajib Uh, ah, terus ana tata cara berdoa ditulis ana wifike wifek niku gawe abjate kalimat ada jadun hawadun hatayakun lamanun sa'afasun korosun tasyakhadun dodokun kaya Allah Allah Kaya ditulis, Allahu latifum bihibadih. Ini Quran. Kusti Allah, walas ase ringkawulane. Allah mataniku bifike. Nek gaji gawe abjad. Alif setunggal. Lam telung puluh. loro berarti swida. Ha Allah berarti swida enam. විපෙක් නාමිනේ විපෙක් ලාතිෆ සත් සමාලිකර පිපටි වලම් පොල කක්කත් මේකෝ විපෙක් terus ditulis mubeng ayat-ayat Quran sing ngangenggung ayat ayat Quran sing ngandung donga isine nyuwun selamat salamun qaulam mir rahim salamun ala nuhim fil alamin inna kazalika najzil muslimin salamun ala ibrahim inna kazalika najzil muslimin سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام عليكم طيبتم وادخلوها خالدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار salamun iya hatta maqla'il fajr niki sedaya wonten Quran dipundhut sing kawitane salamun ditulis mubengi wifek terus di lebur nganggo toya toya sak ember apa sak jontang terus wifeke di lebur diniati berdoa nyuwun selamat dateng Gusti Allah sing tinggu donga ayat-ayat Quran warahane Gusti Allah kayak ya jelaskan orang Hadir banyu ne lengarane banyu salamun tegese banyu sing ditungani nganggo lafal salamun ngono banyu nek ngarani banyu salamun kenging-kenging sing ka ono lan ora tuntunan salat rebu wakasane boten enten samene nek mitone bayi wis pitung wulan kira-kira terus ditungani maca Quran ana dalile maca selawat ana dalile bunga ana dalile mecah kendi haram ya sing sing haram-haram aja dilakoni Jadi nek mitoni ya namung maos Quran maos selawat terus berdoa Terus sedekah, sedekah ana dalile as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya sedekah kanggo tolak bala. <coughs> nah, ini kita lakukan dungane dan lampiran badan kula waca sampun santen harokate. Nah, kula namung pesen nek nindakake amalan rebu keplak wakasan aja keplak basen. Nah, Ojo keblagasan. Nek sholat, lidah fil balak, banden ono. Dalile tengkur anggapa. Wasta'inu bisabri wasolah. Sabar niku, ono sing maknani poso. Ono sabar sing maknane, sabar netepi to'at. Sabar ninggal maksiat. sabar ngadepi musibah. Malah Gusti Allah nuntun dan Quran nek ana musibah Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku nek ana musibah. Ya. Niki keterangan kula namung sak antawis. Lajeng badhe maos tafsir biasanya. nerangake kawulane Gusti Allah sing sae-sae. Dawane Quran kawulane Allah sing sae-sae niki disebut abror. Innal abror. Wong sing bagus-bagus lakune. Yufu nabin nazri. Padha nuhane sapa abrar bin nazri kelawan nazar nek nazar ditepati biasa wong sing lakune saleh saleh nek wedok saliha saliha nek ndek kekarepan kepengen keturusan iku jadi nazari Nek kula ngaji kalian baru nih. kue nak masjid, nak nuju masjid, iktikaf. Iku niati nazar. Nawaitul iktikaf fil masjid nazron. Matum tu fihi. Niat ingsun iktikaf, tak niati nazar iktikaf. Selama masih masjid. Bukan Jebel pitung puluh. Nak ora niat nazar. Ora, ora niat ikhtikaf nazar. Upamane ganjarane sak miliat. Nak buat niati nazar. Ganjarane pitung puluh Nah, ini oke. Kadang-kadang. Kekesahan. aku nek diparingi wirujeng iki kata-katae sing tindak haji aku nek tindak haji diparingi wirujeng selamat aku nazar bakale sedekah fakir fasken pirang juta, rong juta, tak sedekah ke fakir miskin. Nazar. Nek wis nazar ngono iku ditepati. wong sing apik-apik ora wani melanggar. Temenan jiko cet rong juta dijemke fakir miskin lan anak-anak yatim. Di diterangno nang Quran. Yufuda padha nepati sapa abrar binazi lawan nazare kanggo taat ring Allah. Waya khafuna lan jumu'ate rake sapa abrar yauman ing dina. Kana kang ana apa saruhu eleke dina iku mustatiran ngombro-ngombro. Ngombro-ngombro iku bahasa kudus. Sumiyar. Nah. Elek banget. mustatiran ngombro ngombro hmm, iki Gusti Allah nerangake lakune wong sing apik-apik nek nazar ditepati nguwatirake situasi dina kiamat sing eleke ngombro-ngombro ngombro-ngombro iku kanggo wong kafir wayutaimunat tohama lan podo maringi panganan sapa abror atto ama ing panganan ala hubbi sartane senenge wong ala hubbi ing atase senenge wong ing panganan iki bahasa rada Jawi paring panganan ring wong liya sartane dheweke demen panganan iku piye iki aweh pangan ring wong padahal awake butuh dhewe Jadi dah tak cerita angel. Ya. sampean wetenge ngeleh sampean butuh jahar, sarapan apa mangan siang ketemu ana wong jaluk padahal sampean butuh mangan situ panganan wau sampean suka ake tiang wau padahal sampean butuh Ini angel iki. Batangku dhewe ngeleh kok rene, biasane sing bener iku wong ngono. Sampean esuk-esuk sarapan ana pengemis. Marah esuk-esuk. Ngono. Disenta. Oh, awakku dhewe durung sarapan kok. Iku biasane sing wong iku ngono iku. Lah iku dudu abror. Ora klebu golongane abror. ya wong isam tapi biasa. Nah, hmm. sing abdur awake kuwi monggo, Monggo monggo Pak. Hmm. Awake ora sida sarapan. Hmm. Iki ala hubi lu ngoten niku. Wayut emo ala hubihi. Dibena sapa? Miskinan. Eng pakir miskin. Wayatiman. lan anak yatim wa asiron lan tawanan tawanan terang sing endah ala e butuh dhewe wa ala hubi ala nek cara naku bi makna ma'ah Padahal ndekne dhewe mbutuhake. Sareng akeh. Wong pekir. Wong nak yatim. Lan tahanan. Wong ditahan. Dalam tahanan ditulungi. Tapi wong Islam, wong Islam ditahan. Innama nuthimukum angin beltine maringi pangan ingsun ing sira kabeh liwat ilahi karo kula ganjaran ring Allah. La nuridu ra ngersakake ingsun mingkum saking sira kabeh jazaan ing piwales aku ra kepengin mbok bales wala syukur lan ora pengen mbok syukuri aku ra kepengin mbok alam dinyatakake dadi aku lebarin lillahi taala padahal awake butuh niki termasuk abror jadi dadi abrar wong sing apik lakune niku angel abot umume manusa awake butuh wong liya butuh umume manusa mesti dimenangke awake engko nek bar awake eh. keluarganya. Ya. Upamane awake wis warek. Bodong anak lagi sarapan esok mam. Ono wong jaluk mesti dimenangake anake. Wong liya dikalahake. Iki sing umum. Tapi abror boten ngoten. sing dipenangake sing wong liya mulane nganti di cantum kenong Quran wayu ta'imu nat'ama ala khubbi miskinau wa yatimau wa asiro le maringi ora krana alam ora krana jaluk balesan ngene ayat wis nyindir karo umume wong umume wong iku nek ngaweh-ngaweh ngarep-ngarep balesane nek cara dusun lengarane buah. buwah buah kok ngarep arep kota sak iki pun wonten buwah niku nek ana manten eta eta e karena sekti foto tapi kudu mlebone gas kok saiki wis ana niki kula nerangake nek anu kadang-kadang ana wong sing kisinan mlebone gas amplop pasang itu ngapusi nek ora ana duwite ora usah ana amplop amplop kosong dibuntel terus dicekokno niku ngapusi na aban isen na tiara ni cak nyemplungi ya nyemblungi nyemplungi sakmur wate na sampean golongan yang sepodo-podo umum ora suge ning ora pekir ya umume nek nyemblungi nyemplungi pira Upamane seket ewu ya zaman melok seket ewu nek umume rong puluh tapi nek sangkan termasuk kelas berat termasuk wong kaya umume wong rong puluh seket aja kakek sak juta mawon Ojo melu-melu seket atau ora puluh niku namine zaman boten pas golongane wong sugih nah. iki kula terangake ngoten kersane marem lan mantep jadi aja nganti amplop kosong dijemplungke lanjutan sangkeng ucapane wong sing abdurrahman Inna satemene ingsun nakhabung wakirake ingsun nirrabina sangking pengaran insun. Yauman abusa, ing kang mrengut lahiraine wong. Komtori banget mrengute. Iki nerangake sipate dina kiamat wong kafir-kafir iku do praupane ora kepenak ngerti. Niki jeleng-eleng sing wong kafir, brengut-brengut. Lah sing wong Islam, wong Islam sing bagus-bagus lakune. Bawakohumullah. Bawakohum mongkong reksa ing abrar. Allahu sapa Allah syarra zalikal yaumi ing elee kudina. Wong sing abrar, wong Islam sing lakune apik-apik direksa dening Allah, ora mrengut. Mulane nek nerangake dina kiamat niku sing ati-ati. Dina kiamat nyungsake wong susah kabeh. Oh, kalau keblagasan. Wang Islam sing lakune apik nek dina kiamat mboten susah. Sebab napa? Susah e wis dilakoni nek dunya. Ya ngaten iki ayat-ayat ngaten ngantos kula le mau tamban-tamban supados ampun digabung-gabungke wong Islam karo wong kafir. Lah sing wong kafir jomrengut wong Islam piye? walakahum lan maringi sapa Allah ing abror Nadratan ing mencorong praupane mencorong ganteng-ganteng nek wedok ayu-ayu lafale cetha walakahum nadrotan wasururo acer praupane gembira bungah hmm. dadi sing wong kafir abusan komtorira merengut sing brengundut sing wong islam nadratan wasurura dadi aja digabung mulane awak kita iki nek anu dibebungah dhewe eh sing sabar nak dunya salate sing jinis basa jakate sing peres awai lain besok iso untuk kepenak madrotan wasururo wajazahum lan balas apa Allah ing abrar bima sabaru sebab kesabarane abrar diparingi jannatan ing swarga wa hariran lan sandangan sutra iseng wong Islam sebab kesabarane anggenipun ngenggati maksiat lan tapi kewajiban besok dibalas Gusti Allah swarga kon mlebu swarga pirang tahun ora ana rampunge ora ana bare sandangane sutra sutra-sutra temenan. Wong lanang diharamake cara agama Islam nganggo sutra sing tenan. Nek sutra-sutranan ora apa-apa. Sutra tenan haram. Wong lanang haram nganggo mas, mas sing tenan. Aja kuningan. Nek kuningan kena hmm, mas haram. Sebab wong Islam sing saleh saleh salihah salihah besok tinggone mas lan sutra no suwarga diterangake besok no suwarga mutakiina sangke hale padha liyangan iki dudono kepenake ahli suwarga ora ndung tumandang sing abot-abot mboten leyangan leyangan ku nek cara kudus leleh-leleh leleh-leleh ku wong kepedah-kepenaan niku leleh-leleh lanang wedok leleh-leleh abi mangan kacang mangan kuaci ngene ku leleh-leleh lha iki besok wong abrar leleh-leleh leliangan Iya namanya suarga alal aro iki ing atase pira-pira ranjang kencana hmm. ranjang sing endah leleh-leleh dadi nek suarga niku mboten enten sing payah-payah niku mboten enten la ya nasuna biha nasabun wala yang asuna fiha luhub ora ono payah jabane payah atine ora ono eh, sing jo payah iku sing nak neraka layar ora ora ningali sapa abrar Iya, namanya suarga syamsan yang serngenge. Besok, mbak tenen dan serngenge. Gosir ngeku sorote panas. Suwarga mboten enten panas. Wala zan hari rolan ora ora adem atis mboten enten. Sing ana kepenak silir-silir. Panas kemringet mboten enten. Subuh, mboten enten teng suwarga sumo barang ndak ana. sumuk ya ora ana katisen wa mboten enten niki teng swarga ditulis na Quran syamsan sumuk zamhariro ing adem jejeb ora ana dipanas ora ana atis ora ana sing ana adem silir-silir hmm. wajaniatan nan khane cecak-cecak parek-parek alaihim ing atase wong ali suwarga dilalu apa wit pitane wit pitane yudiwane cendek-cendek ya wawahane sampan melampa ora usah jiko ondo terus metel buah-buahnya kok sakit Soalnya Pak lucu leleh-leleh, bili enggak. Metel, sakit. Abi teturun, liangan, leleh-leleh. Metel, sakit. Jadi wahwane suarga ini indah. Ya. Asalnya dur, terus orang kepengen jika sing ora usah ngadek, sakit. Nah caranya biar, wite mendiung. dadi wites wite butuh sampeyan eh, iki carane alis suara pokoke sing marai abot payah ora ana Walana hmm. dakene wadul lilak kutu buha tazlila. Lan dicendekake. Kutu buha apa peti ane buah-buahan. kutu bunga apa peti aneh buah-buahan. Tazlilan kelawan cendek tenang. Pokoknya gun senang seneng tak suarganya. Ora ana sing gun susah. Nak suarga mikir, buatan enten. Mikir susah-susah ini buatan enten. Sing ana isine bunga-bunga. Lah sebabnya apa? susah lan mikir-mikir wis dilakoni kita umat Islam nok dunya. Nah, ya. Nok dunyane wis dipikir, wis ditampa susahe. Mulane nganti ana acara nek ana wong lawat. Wong lawat sedulure atau tanggane kapundhut. Niku disunatake berbungah pamane sing kesusahan zaid sing tilik ngrawat umat cek zaid sing sabar sing rido kita besok yang ngalami ana carane sing sabar sing rido niku carane nek ana wong nglawat niku omongane niku wis eh, sampean sing sabar sing ridho innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku carane nah anu kadang-kadang ana sing acara pelepasan sing ngomong kurang pinter ya ya wong pelepasan jenazah kok para rawuh bapak-bapak para ibu saudara-saudara alhamdulillah kula jenengan diparingi sehat-sehat sakit ngawat boten mati ngono iku ada karo kula jenengan sehat-sehat sakit ngawat iki boten sing mati padha karo ngono niku niki ya Ojo alhamdulillah. Payah nek orang ngene kuwi ya. Nih. niki sing jalan yo nek nuju mat mati gampang dikon pelepasan jenazah niku mboten usah alhamdulillah ya carane piye wong tuntunane Quran mboten alhamdulillah kok ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna lillah wa inna ilaihi raji'un saestu kita niki kagungane Allah lan saestu kita tentu badhe sowan ngarsa dalem Allah ngono innalillahi ma akhad walahu ma a'ta saestu kagunane Gusti Allah sedaya sing pun pundhut wangsul pancen leres kagunane Allah sedaya peparing ajeng para rawuh ora isa nganggo alhamdulillah coba jangan pirengake rasake alhamdulillah kita sedaya sakit hadir tengriki sami sehat-sehat sakit ngelawat boten sing kepaten no yang ditembaki kan ngoten ya, ya. ampun alhamdulillah susah nih Inna lillah. Tuntunannya Gusti Allah. Wa basyiris sabirin. Alladina ida asabatin musibatun qalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Gusti Allah le nuntun ngono. Jadi aja alhamdulillah. Anak nuju nganten, anak nuju paringi anak. Alhamdulillah, jadi innalillah. Ya. ana ngandhen inna lillahi wa inna ilaihi iki dadi ngandhen saesuk mati sakit, nah payah lucu-lucu ning ya mboten pas ya ana ngandhen isine alhamdulillah Innalillahi wa inna wayu tabu alaihim ecake niki panjang wayu tabu alaihim ceritane panjang kula tunjukake sematen mawon tumuki wayu tabu alaihim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik Allahumma arina al-haqqa haqqa wa sunat tiba'a wa arina al-batila batil wa sunat tinabah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا والحمد لله رب العالمين